leo tutakuwa na ukumbusho wa muhimu sana na ni ukumbusho kwetu sote mimi mzungumzaji na nyinyi ndugu zangu ambao mko mbele yangu mnanisikia na wale ambao ujumbe huu utawafikia kwa namna moja au nyingine leo tutazungumzia nasaha maalum ambazo tumezitia chini ya unwani نصب العتاب والزجر على كل متهاون عن حضور صلاة الفجر نصب العتاب والزجر على كل متهاون عن حضور صلاة الفجر kuzielekeza lawama na makemeo juu ya kila mwenye kuzembea kuhusiana na kuhudhuria sala ya alfajiri ayuha nnasu ibadallah enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala nyote mnafahamu ndugu zangu waislamu tena mnafahamu sana an makanati salati fi lislam kuhusiana na nafasi ya swala katika uislamu bali tunafahamu sote anna salata amudu ddin wa asasuhu wa shi'aruhu tunafahamu kwamba swala katika huu Uislamu ndiyo muhimili wa dini nguzo madhubuti iliyoshikilia dini bali swala ndiyo msingi wa dini swala ndiyo nembo kielelezo cha kuitambulisha dini ya Kiislamu bali mnafahamu anna salata هي الصلة الوحيدة بين العبد وربه nafahamu ndugu zangu waislamu kwamba swala ndiyo kiunganishi peke yake ambacho kinamuunganisha baina ya mja na Mola wake idha qama al-abdu fi salatihi fa innahu yunaji rabba mja muislamu anapokuwa amesimama kwenye swala yake anaswali kwa hakika anamzungumzisha na kumnong'oneza Mola wake swala ni mazungumzo maalum yanayojiri baina ya mja huyo mwenye kuswali na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala wataalamuna aidan na mnafahamu ndugu zangu waislamu vile vile anna salata fi dini lislam umu libadat swala katika dini hii ya kiislam ndiyo mama wa ibadat ndiyo msingi wa ibada zingine lihadha thabata fi lhadith anna fi yawm alqiyama na kwa ajili hiyo imethibiti kwenye hadithi kwamba katika siku ya kiyama awwalu ma yuhasabu bihi alabd as-salah jambo la mwanzo ambalo atahesabiwa nalo mja mbele ya mahkama ya Allah ni sala ikiwa sala yake iko timamu basi yatatizamwa mambo mengine ya kiibada aliyoyafanya wa illa na ikiwa sala yake haiko sawa hata hayo mengine hayatutizamwa kwa sababu swala ndiyo mama wa ibada ikiwa ibada mama uliitupa hukuitilia huku, huku maanani ibada mama uliiterekeza hukuijali utaweza kujali ibada gani na ndiyo maana siku ya kiyama wale ambao watakuwa na mapungufu makubwa kwenye swala zao hata matendo mengine yatatupiliwa mbali wa hadha thabata fil hadith na haya yamethibiti kwenye hadithi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam لهذا قد أجمع أهل العلم wamekubaliana wanawazuoni wa Kiislamu qatiba wote hakuna aliyepinga ijmaa hii anna almuhafadhata ala adai salah ma'a jamaa almuslimin في المساجد واجب عيني على الرجال البالغين أهل العلم ومكبليانا وهذا الإجماع نقله المنذري رحمه الله تعالى ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه يا شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahimahullah ameitaja ijmaa hii katika sehemu isiyokuwa moja kwenye vitabu vyake alijma'u qa'imun wa thabitun wamekubaliana wanawazuoni wa Kiislamu wote anna almuhafadhata ala adai salah kwamba hakika kuhifadhi juu ya kuitekeleza sala maa jamaati almuslimin pamoja na jamaa ya waislamu fil masajidi katika misikiti wajibun ainiyun jambo hilo ni wajibu wa kila kichwa faradhi ya kila kichwa ala rijali lbalighin juu ya wanaume waliofikia baligh mwanaume yoyote wa Kiislamu aliyefikia baligh afahamu kwamba juu ya shingo yake pana uwajibu wa kuzihudhuria sala kwa jamaa miskitini ni ijmaa ya ahlul ilm bali ndugu zangu kukosa kusimamisha sala kwa jamaa ni katika alama na nembo za watu waovu kabisa wanasema ulamaa kuzipuuza swala ni tabia ya kizazi kiovu ambacho kina wakhalifu manabii wa Allah wewe jifahamu muislamu ikiwa swala huzipati kwa jamaa na wewe ni mwanamume na hapo ulipo misikiti ipo fahamu wewe ni sehemu ya kizazi kiovu kizazi cha shari kilichokuja baada ya manabii wa Allah قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا نوكفوتي بعد يا منبي وفوتي يا هوا ولزيبوتيزا صالة نوكفواتا متمنية نفسي دنيا مالي wanawake, vyeo, kazi, wakatanguliza mambo hayo, wakazipuuza swala, fasaufa yalqauna ghayya, watakuja kuuingia moto wa ghayya, moto mkali, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Idhan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqauna ghayya ayuha almuslim ya abdallah ndugu yangu muislamu ewe mja wa Allah atarda min nafsik an takuna khalifata sharrin baada al-anbiya hivi unaridhika kwa nafsi yako kuwa ni mfuatiaji mwovu aliyekuja baada ya manabii ama takhsha Allah umwogope Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini unazipoteza swala za jamaa limadha ma tahdhuru almasajid ya abdallah kwa nini uhudhurii misikitini na adhana wazisikia watu wanaqimu sheikh misikiti ina mukabbirat as-saut misikiti ina maspika makubwa makubwa waadhini wanatoa sauti unazipata wewe bali kuna munabbihat kuna vizinduzi mbalimbali alamu za saa alamu za kwenye simu unaweza ukaweka zikuzindue wakati wa sala ili uache shughuli zako uelekee msikitini kufanye hivyo ndugu zangu waislamu nimeitanguliza hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu katika sahihi Muslim yaonyesha uzito wa swala za jamaa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema laqad hamamtu an amura fitiyati nilikusudia mimi yeye mtume alaihi salatu wasalam niwaamrishe vijana wangu an yajma'u li huzama min hatabin wanikusanyie mimi mizigo ya kuni thumma atiya qauman kisha niwaendee watu ambao yusalluna fi buyutihim wanaswali katika nyumba zao wanaume hao lakini wamegeuza nyumba zao ofisi zao viwanda vyao masokoni kwao kwenye depo zao kwenye saiti zao ndiyo sehemu za jamaa hawatoki wakaja misikitini mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema alikusudia aende na kuni kwa watu hao wenye kuswali katika majumba akasema walaisat bihim illatun na hakuna kwa wao sababu ay udhurun hakuna udhuru wa kumfanya aswalie nyumbani ni udhuru zipo almaradh udhuru wa maradhi udhuru wa khaufu kutokuwa na amani mji una hofu tishio la usalama au pengine kuna mvua almataru shadidun mvua kali huwezi kutoka upepo mkali joto ambalo limevuka kiwango pengine ukitoka ni madhara hizo ni baadhi ya a'dhar tunasema hawana udhuru niende nikaziunguze nyumba zao kwa moto mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifikia huko lau kama si kuwahofia wale wasiokuwa na hatia katika nyumba zetu ambao wala jamaa si wajibu kwao annisau wadharari kama sio kuhofia wanawake na watoto ambao si wajibu kuja jamaa katika misikiti wa ila nyumba zingeliunguzwa hebu fikiria hasara ya moto namna moto ulivyokuwa adui inna hadhihi naru hiya aduun lakum fa idha nimtum faatfiuha ankum tunasema huu moto huu ni adui yenu mtakapolala nyinyi majumbani uzimeni moto moto ni adui mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na uadui wa moto alikusudia kuzichoma nyumba zenye wanaume wasiokuja misikitini hebu niambie kama ni orodha inaandaliwa ya nyumba za kuchomwa moto hivi nyumba yangu na yako zingesalimika ndiyo orodha ya mtume alayhi salam au ndiyo hukumu ya Kiislamu watawala wasichome nyumba moto za wasioswali hebu jiulize nyumba yangu na yako zingekuwa nje ya orodha wanaume waliokuwa kwenye nyumba yako na yangu wanaswali misikitini ittaqullaha ya ibadallah bali ndugu zangu as-salah wanasema ulama al-ukhuwatu al-imaniyah la tanaqid illa bitahqiqi hadhihi ash-sha'ira min sha'air al-islam وهي الصلاة الأخوة الإيمانية ule undugu wa iman undugu wa Kiislamu la tanaqidu haupatikani illa bitahqiqi hadhihi shaira alazima min sha'air alislam isipokuwa ni kwa kutimiza nembo hii kubwa takatifu miongoni mwa nembo za Uislamu ala wa hiya sala si nyingine nembo hiyo ni swala udugu wa Kiislamu haupatikani ila kwa swala angalia katika suratu tauba Allah anawazungumzisha washirikina na makafiri kwa kusema fa intabu na ikiwa watatubia ay an shirkihim wa an ibadati ghairi Allah ikiwa watatubia na kuacha ushirikina wao na kuacha kumwabudu asiyekuwa Allah fa intabu wakitubia hao washirikina wa aqamu salah na wakasimamisha swala wa atau zakah na wakatoa zaka fa ikhwanukum fi din basi hao ndiyo ndugu zenu katika dini baada ya tauhid wakaswali ni jambo limefuatia baada ya sala hapo sasa watakuwa ni ndugu zenu katika dini Allah anasema wanufassilu alayati liqaumin ya'lamun na tunaziweka wazi aya hizi kwa watu wenye kujua hakuna undugu wa Uislamu kama pana shirki Muislamu hawi ndugu na mshirikina abadan hakuna udugu na ushirikina katikati bali hakuna udugu bwana na tariku swala mtu mwenye kuacha swala mtu asiyeswali bainana wa baina la ukhuwa baina yetu sisi na baina yake hakuna udugu na ndio maana fatawa za ulamaul muhaqqiqun wanazungumza wazi wazi tariku salah idha mata la karama jitu lenye kuacha swala ninyi mnawaendekeza tu mnawabeba beba hawa na ndiyo maana kibri kinazidi hawaonekani misikitini tungelifanya action kama sheria inavyotaka wangekoma hawa wangekoma hawa tariku swala mwenye kuacha swala akifa hana karama la yughassal haoshwi wala yukafan wala sanda wala yusalla alayhi wala haswaliwi wala yudfanu fi makabiri almuslimin wala hazikwi kwenye makaburi ya waislamu akikosa mtu wa kumzika wa kumfukia tutachukua watu wa manispaa au wafanyakazi wowote wakalifukia kwenye shimo huko wala karama fatawa hizi zinafanyiwa kazi katika baadhi ya nchi za Kiislamu na ni fatawa sahiha na haya ni madhhabu ya hujja dhahaba ilayhi Imam Ahmad wa jamaa min almuhaddiqin unadhani kwa nini kwa nini mtu anayeacha kuswali akasakamwa kwa kiasi hiki ibadallah wallahu ta'ala a'la wa a'lam alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد أيها الناس لا شك أن من أعظم الصلوات الخمس قدرا وشرفا وأجرا وفضلا صلاة الفجر fahamu ndugu zangu waislamu hakika miongoni mwa iliyokuwa kubwa zaidi katika swala tano kwa cheo kwa utukufu kwa ukubwa wa ujira na kwa wingi wa fadhila hakuna kama swala ya alfajiri swala zote tano za faradhi zina ujira mkubwa ni faradhi kwa waislamu lakini hakuna katika swala hizo yenye kufua dafu mbele ya swala ya alfajiri maal asaf kwa masikitiko sasa ile swala nyeti yenye utukufu mkubwa yenye fadhila nyingi yenye cheo ndiyo hiyo ambayo waislamu wengi wameitupa qalla man yahdhuru aljamaa lisalati alfajr fi masajid wamekuwa wachache sisemi wachache aqallul qalil wachache katika wachache wenye kuhudhuria jamaa za sala ya alfajiri misikitini wachache sana waislamu walio wengi na tuko sisi tunajijua swala ya alfajiri hawaji misikitini bali pana wengine wallahu almusta'an ni maisha yao hayo kuswali fajiri majumbani tena nje ya wakati pashapambazuka jua limeshatoka ameshaamka amezurura kapigwa mswaki wake wengine wakaomba chai mapema mapema ndio baadaye anakumbuka swala pana watu toka ujana wao wako hivyo na wanazeeka hawaonekani misikitini kwenye swala za alfajiri na wanaona ni kawaida na wanaona wanafuata uislamu lakini utawaona hata saa tisa za usiku misikitini au maeneo ya ibada ikiwa pana tukio kama pana safari sijui pana mgao wa nini atakuja kukesha hapo utamuona mapema lakini si kwa ajili ya salatu alfajr sasa ndugu zangu fahamuni kwamba swala ya alfajiri na nitayamalizia mazungumzo yangu ya hutuba ya pili hapa kwa wale ambao wanaipoteza wanapoteza sehemu kubwa katika dini yao na hapa ninazungumza na wanaume ambao mnajifungia majumbani mnajifunika mashuka pamoja na wanawake hamji kuswali fajiri kwa jamaa usiniambie nina swali nyumbani wewe mwanaume ni mwanaume wewe usijitie sifa za wengine wasiokuwa wewe wa buyutuhunna khairul lahunna mtume anawaambia wanawake na nyumba zao wanawake ndio bora kwao kuswali wewe je usituambie tunakutukana haya ndio maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa wewe umefadhilisha nyumbani kwa swala bila ya udhuru wowote wewe dume wewe na wanaume wanaambiwa kwao ni msikitini wanawake kheri yao ni nyumbani haya umejichagulia wewe dume zima kwamba bora yako ni nyumbani we nani sasa au tutumie lugha nyepesi unajifananisha na nani na mkeo na shangazi yako na mama yako na binti yako maana wao ndio watu kusalia nyumbani haya si matusi umejitukana mwenyewe kwa kujitia pasipokuhusu wanaume wako mbele bwana wanakula mbele huko kujitia uwani kwenye madera tukwambieje sasa ndugu zangu swala ya alfajiri kwa jamaa ina fadhila nyingi siwezi kuzimaliza nitaje chache niwakumbushe ndugu zangu wenye kuzembea salatu alfajr miongoni mwa fadhila zake anna salata alfajr fi jama'atin ta'dilu fi fadliha qiyam al-layl angalia fadhila hii haika sala ya alfajiri kwa jamaa inalingana ujira wake na fadhila yake na kuswali usiku mzima mtu mwenye kuswali alfajiri kwa jamaa ni kana kwamba amesimama kuswali usiku mzima hadithi ya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu katika sahih Muslim annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Uthman yasema nimemsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man salla al-ishaa fi jama'atin fakaannama qama nisfa al-layl yoyote mwenye kuswali swala ya isha kwa jamaa ni kana kwamba amesimama nusu ya usiku wa man salla subha fi jama'atin na yule mwenye kuswali alfajiri kwa jamaa fakaannama qama al-laila kullahu ni kana kwamba mtu huyo amesimama usiku wote kwa kuhudhuria salat al-fajr kwa jamaa bal inna salat al-fajr fi jamaa nur li sahibihi swala ya al-fajr anaiswali kwa jamaa hiyo ni nuru shekhe mwenye kuswali fajri anapewa nuru na Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه siku ya kiyama rawa ibn majah min hadith sahi ibn sa'd as-sa'idi al-imam ibn majah kaitaja riwaya fi sunani na hadithi hii hasanahu al-allamah al-albani rahimahullah hadith ya sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu ta'ala anhu قال عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة wabashirie wenye kutembea katika kiza wakielekea msikitini wabashirie watu hao kwa nuru iliyotimia siku ya kiyama miongoni mwa swala zinazowekwa gizani ni salatul fajr ni swala ya alfajiri pana watu wataikosa nuru siku ya kiyama kwa sababu ya kukosa salatul fajr ibadallah inna salata alfajr haika swala ya alfajiri maa jamaati almuslimin pamoja na jamaa ya waislamu amanun wa hifdhun min Allah lilabd swala ya alfajiri ni amani na ni hifadhi kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anawahifadhi waja wake anawalinda kwa sababu ya kuswali salatu fajr mtu anayeswali alfajiri yakunu baadaha fi hifdhi llahi wa riayatihi anakuwa baada ya hapo kwenye hifdhi ya Allah na kwenye kuchungwa na Allah subhanahu wa ta'ala hebu tizama hadithi hii inda ibn majah kadhalika hadithi ya samura ibn jundub radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man salla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmati Allah ta'ala yoyote mwenye kuswali alfajiri katika jamaa huyo yupo katika dhamana na ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala mnakimbia kimbia sana kutafuta waganga kutafuta mahirizi kuaguliwa ili mpate kuhifadhika na maadui au mahasidi au watu wabaya na kinga mko nayo kinga mko nayo kisheria salatu alfajr sala ya alfajiri kwa jamaa anayeswali fajiri kwa jamaa anaingia katika ulinzi wa Allah kwa siku yake yote wangapi mnaukosa ulinzi wa Allah kwa kuikosa swala ya alfajiri faida anna almuhafadha ala salati alfajr chukua faida nyingine hiyo hakika kuhifadhi swala ya alfajiri fi jamaa katika jamaa dhamanun liljanna ni dhamana ya kupata pepo mimi na wewe tunataabika kwa ibada mbalimbali kwa kheri mbalimbali tukijizuia na maovu mbalimbali tutafuta nini sisi tutafuta rahma ya Allah pepo yake sasa kuswali fajiri kwa jamaa ni dhamana ya kupata pepo hadithi ya nani hii fi sahihain min hadithi abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة يويوت تكي صالي صلى بيلي زبريديني أتنجي جنة البردان صلاة الفجر وصلاة العصر صلمبيلي بيلي زبريدي نصالة الفجير نصالة الاسير ونسمع علماء سميتا بذلك لأنهما يقعان في وقت إبراد الجو zimeitwa hivyo kwamba ni swala mbili za baridi kwa sababu zinatuka wakati ambao hali ya hewa imepoa swala ya alfajiri na swala ya alasri ayuha nas ibadallah kubwa zaidi salatu alfajr mashhuda swala ya alfajiri ni yenye kushuhudiliwa تشهدها الملائكة ملائكة الرحمن صالة الفجير wanaishuhudia malaika malaika wanahudhuria katika sala ya alfajiri wa Qur'an alfajr inna Qur'an alfajri kana mashhuda Qur'an alfajri tafsiri za wengi katika ulama mufasirin wanasema ni salatu alfajr wa Qur'an alfajr na swala ya alfajiri inna qur'an alfajri kana mashhuda hakika swala ya alfajiri qur'ani inayosomwa katika swala ya alfajiri imekuwa ni yenye kushuhudiliwa na malaika malaika wanahudhuria katika salatu fajr wena anta wewe unakuwa uko wapi wakati huo wakati malaika wako na waumini misikitini fi salati alfajr aina anta unakuwa uko wapi wewe uko na mkeo eh uko nyumbani umejifunika shuka na malaika wako na waumini misikitini ayuha nasu ibadallah jambo hili linakaziwa na ile hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu عند الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل wa malaikatun bin nahar wanapishana kwenu nyinyi kundi la malaika wakati wa usiku na malaika wengine wakati wa mchana malaika wanakuja kuwa na sisi wakipishana kuna kundi la malaika linakuwa na sisi asubuhi na jingine linakuwa na sisi usiku kisha anasema alayhi salatu wasalam wajtami'una fi salati al-asri wal-fajri malaika hawa wote makundi haya mawili huwa yanakutana katika swala ya alasiri na katika swala ya alfajiri kisha anasema mtume alayhi salatu wasalam thumma ya'ruju alladhina batu fikum kisha wanapanda mbinguni lile kundi la malaika ambao walilala na nyinyi walikaa usiku mzima na nyinyi fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu na anawauliza wao mola wao na aliyakuwa yeye anajua akiwaambia kaifa taraktum ibadi vipi mmewaacha waja wangu makundi yote ya malaika yanaulizwa hivyo mmewaachaje waja wangu fayaqulun wanasema wale malaika taraknahum yusallun tumewaacha wanaswali wa atainahum yusallun na tumewaendea wanaswali tulipokwenda alfajiri tumewakuta wanaswali tulipoondoka alasiri tumewaacha wanaswali majawabu haya Allah anajua zaidi malaika wake wanakuwa ni mashahidi juu ya hilo ayuha nasu ibadallah ndugu zangu waislamu nimalizie na faida moja ziko nyingi anna man ghaba an salati alfajr fahamuni kwamba mwenye kukwepa swala ya alfajiri fahuwa urdatun lan yudrab alayhi alkasal na watu wengi hawajui wanapata wapi shida sikiliza hili jambo anna man ghaba an salati alfajr mtu mwenye kukwepa swala ya alfajiri fahuwa urdha mtu huyo ni muhanga an yudrab alayhi alkasal kwa kuwekwa au kubebeshwa juu yake uvivu usiulize kwa nini nimekuwa mvivu bali wanasema ulama tena tula yaumihi atabebeshwa uvivu siku yake yote maa shuurihi bidhaafi fi sadrihi pamoja na kuhisi kwake udhaifu kwenye kifua chake mtu anahisi uvivu anahisi kuchoka hawezi kuwa mtu kitandani mwili wa muuma wakati mwingine bwana sio malaria wala sio UTI wala sio pressure wala sio sukari tayari umepuliziwa shari na shaitani shaitani amekupulizia upepo wa shari vivu mpaka kazi zinakupita pana watu wengine wanaamka watu washakula genchi zamani ndio linakuja saa tatu vipi kazi imeisha anambia kazi imeisha baba ukuja saa hizi sijui imekuwaje bwana kamisema kila nikiamka siwezi umeshatiwa upepo na sheitani watu wengi wanafikiwa na hali hizi kutwa kuchelewa makazini ashaandikiwa maonyo chungu nzima na mabosi wake jitu la chelewa kuswali alfajiri Allah anakutia mtihani nitawasomea riwaya hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu alhadithu inda al-Imam al-Bukhari hadithi hii kaitaja alimamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anasema qala alayhi salatu wassalam ya'qidu ash-shaytanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa na'imun thalatha 'uqad anafunga shaytani juu ya kisogo cha kichwa cha mmoja wenu anafunga mafungo matatu sheitani huyo hali ya kuwa mtu amelala kisha yadribu ala makani kulli uqadin kisha anapapasa kwenye mahala pa kila fundo shetani analipapasa lile fundo baada ya kulifunga aikwambia alaika lailun tawilun farqud anakubembeleza ni juu yako usiku mrefu lala baba lala eh sheitani ndio anakubembeleza ashakufunga mafundo anakubembeleza ulale angalia dawa ya masi hii ya sheitani hii masi watu wengi wanapigwa nayo wengi mna mashaitani mmefungwa mafundo na mnapulizwa ndio maana hamji msikitini sasa mtume anasema fa idha staiqadha fa dhakara Allah akiamka huyo mtu akamtaja Allah ile dua dua ya kuamka kulala ukiileta tu inhallat uqdatun linafunguka fundo la kwanza fa in tawadda akienda kutawadha kujiandaa na swala inhallat uqdatun linafunguka fundo la pili wa in salla na akiswali fajri inhallat uqdatun linafunguka ile fundo la tatu anamuacha shaitani ametahayari kumbea umemshuka shaitani kwa sababu umeshinda vitimbi vyake mtume anasema fa asbaha nashitan tayyiban nafs anaamka mumin hali ya kuwa ni mchangamfu mzuri wa nafsi anahisi raha hata kama ana kitu mtu anajiona ana raha tu kumbe ni sababu ya swala ya alfajiri anaamka hali ya kuwa ni mchangamfu hata kwenye kazi zake anawahi na ni mzuri wa nafsi wa illa na kama si hivyo amelala nayo yale mafundo na anaamka nayo tumenasema wa illa na kama si hivyo asbaha khabitha nafs anaamka huyu mu'min ni khabithi mchafu wa nafsi kaslan vivu kila mahali panamuuma muarubaini wako ni swala ya alfajiri Allah Allah ibadallah ndugu zangu waislamu hebu ni nasihi nafsi yangu na kuwa nasihi nyinyi misikiti inasikitisha katika swala ya alfajiri waislamu hatuji misikitini tatizo ni kubwa kwenye swala zote kuhudhuria jamaa wanaume lakini tatizo la kukosa swala ya alfajiri kwa waislamu wanaume ni kubwa mno mwatia aibu lakini mna dhima kwa Allah mnamsikia muadhini akiadhini hayya ala salah hayya ala alfalah baadhi ya misikiti alfajiri ina adhana mbili mbili adhana ya usiku na adhana ya kuingia alfajiri njooni mswali njooni kwenye kufaulu muadhini anasema as-salatu min minan naum swala ni bora kuliko usingizi mawaidha haya mnayasikia kwenye maeneo yenu lakini hamtoki kuja misikitini ana awanun umefika wakati ndugu zangu waislamu tubadilike tuhudhurie misikitini ulinganizi huu uwe na athari kwetu maneno ya Allah kwenye Qur'ani maneno ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna faida kama hizi zinakupita bure tu alafu watu nyie nyie ndio mnaowahi katika mambo yasiyo na maana mnawahi kabisa katika mambo ya kilimwengu katika mambo ya utafutaji pana watu wanaamka saa kumi shehe saa nane za usiku na vipando vyao vibaruani kwenye biashara kwenye safari lakini watu hawa hawa hawaamki kwa ajili ya sala alfajiri zinawapita Allah Allah ya ibada Allah mimi nimefikisha kile ambacho nakiweza kwa ndugu zangu waislamu Allahumma fashhad ewe Allah shuhudia nimezungumza ninachokiweza kwa ndugu zangu waislamu wasiohudhuria fajiri kwa jamaa na mko wengi shaitani anawachezea wallahi na wengi wetu tuna neema za kufika misikitini tuna vipando tunazo baskeli tuna pikipiki tuna magari tuna bajaji nchi yetu na miji yetu ina amani hakuna vita hakuna chochote hatuishi msituni sisi tunaishi mjini hapa hakuna simba hakuna fisi hakuna chui bali hata wasio na vipando wanazo riziki mtu anaweza akatoa nauli akapanda haisi akapanda bajaji akaja na boda, tunazo riziki hizo. Ikiwa msikiti uko kitambo kidogo, lakini hatutumii neema tulizokuwa nazo. Kinyume chake, pana watu madhaifu, taabanin, wanatembea kwa miguu, hawana kazi ya maana, wallahi wakosi misikitini, na hawana nyudhuru za hawa watu wengine waongo wana kila kitu, lakini hawaji msikitini. tutakuletea stori nyingi tu, lakini ni shaitani anawachezea hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in wajazakumullahu khairan